Yao, mira el que dijo que el dembow no va a sonar más, que las mujeres son las que saben. Y estos fueron ellas que me lo pidieron. Si te gusta la joda como a mí, con las palmas arriba sí Palmas arriba y arriba y arriba. Hacho mami, esos movimientos. Mira mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho mami, esos movimientos, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda porque quiere po, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. A dejar que se floje. No lo pienses, dale duro y clávala, clávala, clávala, clávala, clávala, clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. Hacho mami, eso movimiento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. Lo siento, lo siento. Dora e cheia.